Now you will hear a telephone conversation by Mr. Anderson from a company called BCD. His contact in the Greek company is Mr. Philippakis, who is not in the office, and Mr. Anderson prefers to send a fax instead. First, however, he has to find the fax number. Λέγεται. Το κύριο Φιλιππάκη παρακαλώ. Ποιος τον ζητά. Φιλ Άντερσον από την BCD. Ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Άντερσον, ο κύριος Φιλιπάκης είναι εκτός γραφείου σήμερα. Θέλετε να αφήσετε ένα μήνυμα ή θέλετε να τον πάρετε στο κινητό του. Ευχαριστώ. Θα στείλω ένα fax ή email. Να μου δώσετε τον αριθμό για το fax. Ναι πώς. Να το στείλετε στο 43 65 777. Το email του κύριου Φιλιπάκη είναι φιλιππάκης Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.